بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na kufanya sharh ya kitabu ya taadhimu sala ya Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr topic nyingine ambayo Sheikh ameiweka kwa hii kitabu ni mawqifan adhiman kusimama mara mbili ambao ni kusimama yani sio ni kusimama mahali pakubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yani binadamu anasimama mara mbili yani anasimama mara mingi lakini kuna situation mbili unakuwa umesimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kama situation zingine mawqifani adhimani yaqifuhuma al-'abdu baina yaday rabbih hizi yani position mbili unasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ahduhuma fi hadhihi al-hayati dunya moja yake ni katika hii dunia wal akhir yawma yalqa Allah na siku nyingine ni ile siku mja atakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu yawm al-qiyama siku ya kiyama ويترتب على صلاح الموقف الأول ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في موقف الثاني na ndio wewe ufaulu na ukuwe na furaha katika kusimama ya mara ya pili mbele ya Allah kab, yani siku ya akhira unafaa ukuwe mwema katika kusimama katika duniani yani bimaana wewe ukisimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala duniani, ukisimama vizuri utakuwa umefaulu duniani na akhira. Lakini ukiharibu kusimama duniani, ukaharibu huu msimamo, basi siku ya akhira hautakuwa na portion mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo salah kutengeza hiyo mawkif na kuharibu inategemea na wewe vile utatengeza hiyo mawkif ya kwanza duniani hapa. Kusimama kwa kwanza هو هذه الصلاة نهي صلاة التي كتبها الله نهي صلاة الله شيا افترض عليهم خمس مرات الله شيا صوت وإسلام مرتان في يوم وليلة مسيكنا مشانا فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في أوقاتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح ونجح أما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعن بها فلم يعنى بهذه الصلاة ولم يهتم لها ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة أما atakayeharibu hii swala هي صلاة kuswali basi siku بس kiyama atakuwa na hali ngumu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyopokewa na Imamu Tirmidhi katika kitabu chake Wanasai pia na Imamu Nasai na wengine an Hurayth bin Kubaysa radhiyallahu an hadith ya uh, eh, Hurayth anasema ataitu almadina alkuja Madina fasaltu Allah jalla wa ala an yuzikani jalisan saliha anasema nilikuja Madina nikaomba Allah anipatie yani rafiki mwema ambaye nitakaa na yeye fajalastu ila abi huraira nikakaa karibu na abi huraira radhiallahu an wa qultu lahu nikamwambia ya aba huraira ewe aba huraira inni sa'altu allah yarzuqani an yarzuqani jalisan salihan fa'allimni hadithan sami'tahu an min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la'alla allah yanfa'ni bihi akasema mimi nilikuwa nimeomba dua Allah anijalie Madina nikae na watu wema nipate watu wema na nimekutana na wewe nifunze hadith ambayo ushaisikia rasul akisema la'alla Allah yanfa'ni bihi la'alla Allah ataninufaisha nayo atanijalia nifaidike nayo Rasul Abu Huraira akamwambia ya Abu Huraira akamwambia nilimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema inna awwal ma yuhasab bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu kitu cha kwanza ambacho kitaangaliwa katika amali yako siku ya kiyama ni sala فصلحت صلح فقد أفلح فإن صلحت فقد أفلح وأنجح الله فقد صلحت وأنجح akiswali vizuri na atimilize wajib za sala arkani zake nguzo zake na kila kitu basi amefaulu wa infasadat na swala kiharibu fakad khaba wa khasira basi ameaibika na amekhasirika na hii hadith ni sahihi kwa hivyo Sheikh anasema fataamalu ra'akumullah yani fikirieni Allah wahifadhi yani tarattub salah الموقف الثاني ala salah موقف الأول yani wewe kusimama mbele ya Allah ndio ufaulu lazima ukuu umefaulu hapa duniani kwa kuswali vizuri tumesema mawqif ya, ya kwanza unasimama ukiwa umesimama kwa sala umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ukiwa kwa sala unafaa usifikirie mambo ya dunia ama vitu vyovyote zitakavyokushughulisha wewe ufikirie kwamba uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukisimama picture yourself ukiwa umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Imam Ahmad pia katika musnad wake hadithi Amr bin As anasema kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema annahu eh, dhakara as-salaa yawman alitaja as-salaa yawman akasema man hafadha 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al ambaye atakayehifadhi sala atakuwa na nuru na itamtetea na itakuwa ni kufaulu kwake siku ya kiyama na ambaye atakaye walam yuhafidh alaiha na ambaye atakayepoteza hii sala hatakuwa na hizo vitu zote siku ya kiyama na atafufuliwa siku ya kiyama pamoja na Qarun na Firaun na Haman na Ubay bin Halaf na Khalaf na tulisherehesha hii hadith katika darsa iliyopita katika makana tusala na nikawaelewesha vipi mtu atafufuliwa na Qarun na nani atafufuliwa na Firaun na mwingine na Haman na mwingine na Ubay eh, bin Khalaf na kwa hivyo kila mtu siku ya kiyama atafufuliwa na ile amal alifanya na pia Rasulu sallallahu alayhi wasallam alisema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, kila watu katika umma wangu waliniamini wataingia janna ila aliyakataa Kisha akauliza waman ya aba ya rasula, nani anaweza kataa ya rasula kuingia janna? Akasema ambaye atakayenitii, man ata'ani dakhala aljanna, ambaye atakayenitii ataingia janna, wa man asani faqad aba, na kataa ameingia uh, jahannam. Kisha yani fikiria hizi mawqif siku ya kiyama ambayo itakuwa ni mawqif ngumu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yani kila mtu ajiangalie na ajihifadhi na amwogope Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhifadhi hii eh, sala hizi mawqif mbili mawqif ya kwanza kwa yani ya sala ambao ukisimama mbele ya sala unasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa duniani alafu msimamo wa pili ni ule msimamo utakaosimama mbele ya Allah na unaulizwa na tukasema zote hizi mbili hii ya duniani ukitengeza basi akhira umefaulu na hii duniani ukiharibu na ukipoteza basi siku ya kiyama pia umehasirika na umepotea nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kusikia mema na kufuata na mwisho shekha amebadili amemalizia na dua Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta إنا la ilaha illa ant bi asma'ika alhusna wa sifatika alula manna mink wa takarruman an taj'alana ajma'in min muqimin as-salah wa min dhurriyyatina ya rabbal alamin na tunamwomba Allah na tunamuuliza Allah ambaye hakuna Mungu isipokuwa yeye na tunamuuliza kwa majina yake mema na sifa zake zilizotukuka atukirimu na atujalie wenye kusimamisha sala sisi na watoto wetu amin ya rab wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh